o'rganamiz sura an'om biz shuni bilmoqligimiz kerakki qur'oni karimdagi nozil bo'lgan suralar oyatlar ba'zilari janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam makkada turganliklaridan nozil bo'lgan ba'zilari madinai munavvarada turganlarida nozil bo'lgan makkadagi taqriban turgan o'n uch yil davrda nozil bo'lgan oyatlar bir mavzu o'zgarmas mavzuni ba'zi bir tafsilotlar bo'lsa ham asosiy qaratilingan mavzu aqida mavzusiga qaratilgandi aqida mavzusi o'n uch yil takror qilinishligini talab qildi bir mavzuda ya'ni ulug'iyat va ubudiyat ma'nosini tushunishlik inson birinchi o'ziga suol qilishlikni islom shu makki oyatlarda o'rgatdiki bu oyatlarda turgan ko'rib turgan borliq nima bu borliq qanday vujudga kelgan bu borliqni kim boshqarib turibdi bu borliqdagi turgan insonning o'rni nima bu borliqni yaratuvchi bilan borliq o'rtasidagi aloqa qanday davom etyapti demak inson ham shu borliqni yaratuvchi zotning maxluqi bo'ladigan bo'lsa inson bilan yaratuvchi o'rtasidagi aloqa qanday bo'lmoqligi kerak bu hayot qayerdan keldi inson qanday bo'lib bu dunyodaga kelib qoldi va bu inson qayoqqa qarab ketyapti qalbi his qilib turgan ko'ziga ko'rinmayotgan olam nima bu olam qanday olam u olamga borganda bu inson bechora insonning holi nima kechadi mana bu savollarni o'ylashlikka har bir insonning qalbini qur'oni karim makki oyatlar uni tebratardi yurak torini chertirdi qur'oni karimdagi makkada nozil bo'lgan oyatlar insonni ro'barosida borliq va o'zining haqidagi va yashayotgan hayot haqida o'ylashlikka majbur qiladigan oyatlar nozil bo'lardi chunki bu haqdagi o'ylash insonning tasavvurini o'zgarmas bir tasavvurga ega qilardi bu tasavvur o'zgarmas tasavvur bo'lgandan keyin u endi hayotdagi o'zining o'rnini topib hayotni qanday o'tkazishlik haqida manhajga tayyor bo'lardi ana u endi hayotni qanday o'tkazishlik bo'lgan manhajga tayyor bo'lganda alloh subhanahu va taolo madina munavvarada rasululloh sollallohu alayhi vasallamning atroflariga yig'ilgan kishilar bilan nizom barpo qilganlaridan keyin endi bu manhajning xuddi borliq manhaji o'zgarmaganga o'xshagan insonning manhaji ham o'zgarmas bo'lishligi kerakligini his qilgandan keyin olloh tarafidan manhaj keldi ana u manhajga inson o'zi muqayyat bo'ldi va qiyomatgacha bo'lgan insonlarga muqayyat bo'lishlikdagi namuna zotlar madina munavvarada vujudga keldi chunki ular qalblari bilan alloh subhanahu va taoloning hukmiga tayyor bo'lishgan edilar bugungi inshaalloh boshlaydigan darsimiz sura anom bo'lsa sura anom ba'zi bir rivoyatlarni hisobga olmaganimizda sura anomning hamma oyatlari makki oyat hisoblanadi ba'zi kishilar sura anomdagi ikki oyatni madaniy deb aytishganlar lekin qushlik rivoyatlar shuni ko'rsatadiki bu makki oyatlar bo'lishligini sura anomdagi yana bir xususiyat shuki rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sura an'om bir kechada yoppasiga nozil bo'lgan mana bu xususiyat ham sura an'omdagi xususiyatlardan sufyoni savriy lays عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد shu rivoyat asosida asmo binti yaziddan rivoyat qilinadiki bu ayol aytadilarki nazalat suratul an'ami ala nabiy sollallohu alayhi sallam jumlatan va ana akhidun bizimami naqati nabiy sallallohu alayhi vasallam in kadat min thiqliha latuksaru izomun naqa abdulloh ibn abbosdan bo'lgan rivoyat bo'lsa nazalat al-an'am bi makkah laylatan jumlatan wahidatan حولها سبعون ألف ملك يجأرون حولها بالتسبيح أسماء بنت يزيد bu ayol aytadilarki sura an'om nabiy sollallohu alayhi vasallamga nozil bo'ldi jumlatan ya'ni yoppasiga sura an'om hammasi nozil bo'ldi men shunda nabiy sollallohu alayhi vasallamning tuyalarini ushlab turgan edim tizginini vahiy nozil bo'layotganda sura anom nozil bo'lganda go'yo vahiyning og'irligidan tuyaning suyaklari sinishlikka yaqin bo'lib ketdi deydilar sura anom makkada bir kechada nozil bo'ldi deb abdulloh ibn abbos aytadilar roziyallohu anhu yoppasiga nozil bo'ldi nozil bo'lganda sura anom nozil bo'lganda yetmish ming farishta tasbih bilan tovush qilishib turgan edilar deydi sura anomdagi hali aytib o'tganimizdek oyatlar makki oyatlarga taalluqli bo'lgan oyatlar bilan bog'lanadi yakka ulug'iyatga bo'lgan da'vat ubudiyatning qanday bo'lishligi ollohning qudratlari va risolatning rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lganligini haqligi bayoni mana shu narsalarni o'z ichiga oladi sura anom astaidu billah الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون alloh subhanahu va taologa maqtovning xosligi bilan boshlanadi maqtovning xos bo'lishligiga sabab bo'lgan ne'matlardan ba'zilarini zikr qilinishlik bilan boshlanadi koinotlarni yaratgan va yerni yaratgan Allohga maqtov xosdir. Ha, maqtovni xos bo'lgan zot yaratuvchi bo'lmoqligi kerak. Yaratuvchi bo'lmagan narsa maqtalinishlikka yaramaydi. Yaratishlik Alloh subhanahu va taologa xos. Demak, maqtov ham alloh subhanahu va taologa xos bo'lmoqligi kerak innallazina tad'una min dunillah lan yakhluqu zubaban valav ijtama'u Allohni qo'yib boshqaga sig'inyapsizlar, xoh inson, xoh daraxt, xoh tog', xoh oy, xoh yulduz, xoh mozor sizlar sig'inyapsizlar, bu sig'inayotgan narsalar go'ng yeyotgan pashshani ham yarata olmaydi hargiz. qiyomatgacha hammasi to'plansa ham bir qora pashshani najas yeydigan pashshani ham yarata olmaydi yer yuzidagi hamma olim odam alayhissalomdan tortib bo'lgan hamma olim hamma ilmsiz kishilar jinlar hammasini to'plab to'planganda hamma asbob uskanalarini ishga solishganda bir tomchi suvni olmaydi va shu bir tomchi suvni hamma jihoz asbob uskanalarini hamma ilmlarni ishlatganda bir tomchi suvni yo'qotolmaydi agar uni o't bilan yaqinlashtirsa porlab ketadi hech qanday buni yo'qota olmaydi nima uchun uni yaratgan emas yo'qdan bor qilgan emas uni shuning uchun uni bor narsani yo'q olmaydi. uni yo'q qiladi kim uni yo'qdan bor qilgan zotgina yo'q qila oladi bu hujjat ilmli ilmsiz odamning oldida barobar balki majburiy hujjatga o'xshaydi iymon ixtiyoriylikdan ko'ra iztiroriylikka o'xshaydi iymon agar inson o'zining atrofida bir maxluqotga balki o'ziga bir nazar tashlaydigan bo'lsa inson iymon keltirishlikdan qochib qutulolmaydi majbur bo'ladiki yaratuvchini borligiga va yakka ma'budga majbur bo'ladi iymon keltirishlikka shuning uchun iymon keltirishlikdan kofir bo'lishlik qiyin deyilgan kofir bo'lishlik uchun tamomiy vujud isbotlab turgan o'zi ham isbotlab turgan narsadan tamomiy voz kechishligi kerak hatto hayvonlik martabasidan ham pastga tushib ketishlik kerak shundagina shuning uchun islomning din dushmanlari insonning atrof muhit haqida fikrlashlikka bo'lgan asboblarini ishdan chiqarishlikka harakat qiladi shuning uchun dinga qarshi bo'lgan targ'ibotni xususan tabobat ilmini o'rganayotgan kishilarning oldida ko'proq darsni dinga qarshi bo'lgan darsni asosiy dars qilinadi nima uchun inson a'zolarini o'rganayotgan kishi bu a'zolarning albatta yaratuvchisi bor deb tan olishlikka majbur bo'lib qoladi shuni iymonni qabul qilib qolinmasligi uchun tabobat ilmining asosiy fani dinga qarshi bo'lgan narsa bo'lib uning qalbini oldin o'ldirib olishlik bo'ladi shuning uchun alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda koinotlarni va yerni yaratgan allohga hamdlar bo'lsin va nur qorong'iliklar va nurni yaratgan zotga hamdlar bo'lsin agar hozirgi fan ham shuni aytyaptiki yer kurrasida yorug'lik uch kun davom etmasa qorong'ulik uch kun davom etadigan bo'lsa yer kurrasi muzlab hayoti yo'qolib ketgan bo'lardi deydi shunga o'xshagan yorug'lik ham davom etganda hayot muvozanati tamomiy izdan chiqib ketgan bo'lardi alloh subhanahu va taolo zulmotlarni va yorug'likni yaratdi allohga hamdlar bo'lsin bu turgan dunyo hammasi tayyorgarliklar hammasi puchga chiqqan bo'lardi insonlar bu ne'matning takror bo'lishligi ularning bu ne'matning ajoyibotligini hatto manzarasining go'zalligini ham esdan chiqarishganlar agar kunning chiqishligi va yorug'likning yer kurrasiga taralishligini mabodo hech bir boshqa sayyoradan kelgan odamlar bo'lsa buni tamomiy boylik bilan tomosha qilishgan bo'lardi qorong'ilikning kelishligi yorug'likka g'olib bo'lib qorong'ilikni egallashligi haqidagi bir bir bir ajoyibot bu go'zallikni tomosha qilishlik uchun boshqa sayyorada ko'rmagan kishilar bo'lganda buni tamomiy boylik bilan tomosha qilishlik uchun shuncha safarlarni bosib kelishgan bo'lardi lekin insonlar oldidagi tamomiy bu mo'jizalarning takrorlanishligi uning mo'jizaviy xususiyatini eslardan chiqarib qo'ygan shuning uchun qur'oni karim ular esdan chiqargan mo'jizalarni esga solishlikka doim qur'onning har bir varag'i eslatib ularni ogohlantiradi insonlar o'zlaridagi ko'p ne'matlarni bilishmaydi agar bu yorug'lik bo'lmasa bu ishlab chiqarilgan hamma asbob uskunalar bir sariq chaqaga arzimagan narsa bo'lib qolgan bo'lardi shunday ochiq mo'jizalarni ko'rib turib koinotu yerni ko'rib turib qorong'iliklar va yorug'likni ko'rib turib robbilariga kofir bo'lgan kishilar kofirlar robbilariga boshqa narsalarni barobar qilishadi mushrik bo'lishadi payg'ambarlar bilan qavmlari o'rtasidagi muammo ollohni borligini isbot qilishlik muammosi bo'lgan emas ollohning rizq beruvchi ekanligini muammosi bo'lgan emas alloh subhanahu va taolo koinoti yerni boshqarishligi muammosi bo'lgan emas alloh subhanahu va taoloning o'ldiradigan sifati yoinki tiriltiradigan sifati muammosi bo'lgan emas balki shirk muammosi bo'lgan payg'ambarlar shirk bilan kurashishganlar ollohni inkor qiladigan kofir yer yuzida nodir bo'lgan bunchalik hayvonlik martabasidan pastga tushib ketadigan maxluq kam bo'lgan Allohni yaratuvchi sifatini inkor qiladigan kofir bo'lmagan. Allohni koinotni boshqarib turuvchi sifatini inkor qilgan kofirlar kam bo'lgan. Balki yagona ma'budga sig'inishmagan. Sig'inishlarida boshqa narsalarni sharik qilishgan. Shuning uchun mana bu oyatda ham keyin shuncha mo'jizotlarni ko'rishib turib kofirlar Rabbilariga boshqa narsalarni barobar qilishadi. Ya'ni inkor qilishmaydi. shuning uchun siz bilan bizni ollohni bor deyishligi quvontirib qo'ymasligi kerak kofirlarni u bilan musulmonlar safiga kira olmaydi ollohni koinoti yerni yaratuvchi degan sifatni tan olishligi musulmonlar safiga olib kira olmaydi ollohni tiriltiruvchi o'ldiruvchi degan sifatini tan olishlik musulmonlar safiga olib kira olmaydi koinotni boshqaruvchi zot deb tan olishligi ham musulmonlar safiga kirgizolmaydi magar yagona ma'budga sig'inishlik bilan boshqa narsalarni Allohga barobar qilmaslik bilan shirkdan salomat qolishlik bilan musulmonlar safiga kira oladi huvallazi xalaqakum min tinin summa qada ajala va ajalun musamman indahu summa antum tamtarun Alloh subhanahu va taolo insonlarning yaratilishligini bu o'rinda loydan bo'lganligini bayon qilyapti olloh sizlarni loydan yaratdi loydek go'yoki zulumotni o'z ichiga olgan loydan yaratdi ajala keyin sizlarning hayotinglar uchun bir muhlatni hukm qilib qo'ydi u muhlatni albatta ko'rib o'tiladi ho u muhlat qisqa bo'lsin ho o'rtacha bo'lsin ho uzun bo'lsin va ajalun musamman indahu Allohning huzurida boshqa bir muayyan muhlat ham bor qaysi muhlat o'lgandan keyingi tirilishlik muhlati summa antum tamtarun loydan yaratilgan mo'jizani bilib turib shundan keyin muayyan muhlatni bosib o'tishlik muqarrar ekanligi va muayyan muhlat Allohning huzurida tirilishlik vaqtida shuni bilib turib keyin sizlar shubha qilasizlar haqiqatda ham asosiy shubha o'lgandan keyingi tirilishlikda bo'ldi hozir ham ko'p dinsizlarning shubhasi o'lgandan keyingi tirilishlikda alloh subhanahu va taolo insonni loydan yaratdi va loyga tuproqqa qaytarib tuproqdan boshqalardan olloh o'zi iroda qilgan vaqtda albatta yaratadi o'lgandan keyingi tirilishlikni inson hayron qoldi agar o'lgandan keyingi tirilishlik insonning qaytadan vujudga kelishligini ko'rganda u bu haqda o'ylamagan ham bo'lardi daraxtlarning qishda barglarni to'kilib ketib qaytadan meva qilishligi insonning qaytadan tirilishligidan kammas birodarlar lekin bu narsaning biz tamomiy ko'rib turishligimiz undagi mo'jizaviy holatni esimizdan chiqargan ro'baro'yimizdagi hayotning davom etib turishligi insonning asli tug'ilishlik mo'jizasi ham insonning qaytadan tirilishligidan mo'jizasidan kam emas birodarlar agar insonning tug'ilishligini ko'rmaganda shu bir tomchi suvdan inson vujudga keladi desa xuddi o'lgandan keyingi tirilishlikni inkor qilgandek inkor qilgan bo'lardi alloh subhanahu va taolo o'lgandan keyingi tirilishlik muqarrar ekanligini bizga bayon qildi biz iymon keltiramiz bu narsa hech qanday bir ollohga qiyin emas deb e'tiqod qilamiz bunda shubha qilishlik o'zi asli insonning nihoyatda bir aqlini zaifligidir biz ba'zi o'rinlarda fan tarafidan bo'lgan isbotlarning ba'zisini keltirib kelamiz bu narsa bir zaif iymonlik bo'lgan kishilarning ham anglab qolishligi uchun hozirgi vaqtda mana shu narsa isbot bo'lyaptiki insonning hamma a'zosi chirib suvaklari chirib undagi gavhar ya'ni oxirgi umurtqaning oxirgi qismidagi gavhar bu narsa hech qanday o'zgarmasdan saqlab qolinishligini fan ham isbot qilyapti bu insonning er kishining pushti hisoblanadi mana shu shu a'zoning salomat qolishligini fan ham isbot qilyapti fan isbot qilishligidan bir ming to'rt yuz yil ilgari rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan imom buxoriy bu narsani rivoyat qilganlar imom buxoriy rivoyatlarida insonning shu umurtkasining oxirgi qismidagi narsaning qolishligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib o'zlarining jomi sahihlarida keltirganlar biz buning avvalgi darslarimizda biz bayon qilib o'tganmiz bu narsani bunda shubha qilishlikka hech bir o'rin bo'ladigan joy emas وهو fis samawati va fil ard ya'lamu sirrakum va jahrakum va ya'lamu ma taksibun Alloh koinotda ham Alloh koinotda ham ulug'iyat egasi yerda ham ulug'iyat egasi sizlarning sir va oshkor ishinglarni hammasini biladi va sizlarning qilib turgan ishinglarni biladi insonning sir ishlari olloh bilib turadi uning oshkor ishlarini ham bilib turadi inson qilayotgan amallarni ham bilib turadi alloh subhana va taolo mana bu oyatda koinotda ham olloh yerda ham olloh bu kalima mana bu koinotda olloh degan haqda mushriklar payg'ambarlar bilan munozara qilishmasdi chunki koinoti yerni hammasini olloh yaratgan deb e'tiqod qilishardi lekin hayotdagi yo'lni tuzishlikda biz tuzamiz deyishardi va mushrik bo'lishardi shu bilan mushrik bo'lishdi ular uluhiyat degan ma'noni yaxshi tushunishardi va yerdagi ulug'iyatning o'zlariga nisbatlashardi Fir'aun yer kurrasini yaratdim degan emas Fir'aun osmondagi yulduzlarni yaratdim degan emas Fir'aun o'liklarni tiriltiraman degan emas Fir'aun tiriklarni o'ldiraman degan emas Fir'aun koinotni boshqaraman degan emas ammo ana robbukumul ala sizlarning oliy rabbiylarman degan ya'ni men tuzgan yo'lda borasizlar degan shu bilan xudolik davosini qilgan agar bir kishi yerda o'zining hayot yo'lini shu yo'ldan borasizlar desa u ana robbukumul ala deyishlikdan farqi yo'qdir mana bu oyat olloh koinotda ham olloh bunda mushriklar munozara qilgan emas koinotni yaratuvchi olloh ekanligini tan olishgan ular koinotni boshqaruvchi olloh ekanligini tan olishgan lekin yerdagi hukm bizniki bo'lsin degan mo'min kishining e'tiqodida koinotda ham olloh yerda ham olloh ollohning manhaji haqiqiy manhaj deb bilmoqligi kerak inson bu vaqtda ichida boshqa narsalarni bekitadi olloh sizlarning ichinglardagi bekitgan narsani bilib turadi oshkor ishinglarni ham bilib turadi olloh sizlar qilayotgan amalni ham bilib turadi shuning uchun ham ilgarigi tarixda ham hozirda ham kelajakda ham asosiy dinning dushmanlari shuni sizga tushuntiradiki siz shu dilingizda ollohni saqlang shu bilan kifoyalaning hayotdagi ollohning nauzu billah o'rnini ko'rsatmang deydi go'yoki dilingizda olloh bor deb yuringu nima noma'qulchilik bo'lsa, xulqlarga olloh aralashmasin deydi. U hayotning yo'liga olloh aralashmasin deydi. Sizning butun iqtisodiy ijtimoiy ishlaringizda olloh aralashmasin deydi faqat olloh dilingizda bo'lsin deb sizga ta'lim beradi bu asosiy dinning dushmanidir bu yaratuvchi olloh subhanahu va taolo bizlarning hayotimiz ikkiga bo'lingan bo'lsa bir qismida biz koinotga o'xshagan majburmiz alloh subhanahu va taologa itoat qilishlikka xohlasak ham xohlamasak ham koinotga o'xshagan koinot xohlasa ham xohlamasa ham ollohning nizomidan tashqariga chiqolmaydi bizning a'zolarimiz ham xohlasak ham xohlamasak ollohning ko'rsatmasidan tashqariga chiqolmaydi biz bu sohada koinot bilan mushtarakmiz ko'zimiz bilan xohlasak ham xohlamasak ham ko'ramiz bugun bir yildan beri ko'zim bilan ko'rib charchadim qulog'im bilan bu yilda ko'ray deyolmaymiz xohlasak ham xohlamasak ham qulog'imiz bilan eshitamiz bir yil charchadim bu qulog'im bilan eshitib bir qulog'im bilan endi bir ovqatlanay deyolmaymiz birodarlar og'zimiz bir ovqatlanish ollohning nizomiga bo'ysunadi hazm bo'lish ollohning nizomiga bo'ysunadi tug'ilish ollohning nizomiga bo'ysunadi yashash hammasi ollohning nizomiga bo'ysunadi a'zolar hammasi ollohning nizomiga bo'ysunadi bunda biz koinotdan turgan toshdan farqimiz yo'q tosh bilan biz barobarmiz daraxt bilan barobarmiz ular ham ollohning qonuniyatidan tashqariga chiqolmaydi ammo olloh bizni mukarram qildi hamma mavjudotga bermagan narsani berdi bu ixtiyor edi bu juz'iy ixtiyor edi yaxshilik yomonlikni tanlab olishligida xohlasak yaxshilikni qilishligida xohlamasak bu yomonlikni qilishligida bu narsada bizni ixtiyorlik qilib qo'ydi yaxshilik yomonlikni nima ekanligini ko'rsatib qo'ydi qilishlikka bizga olloh ixtiyor berib qudrat berdi bizni Alloh mukarram qildi mana bu narsa bilan haqiqatda ham mukarrammizki boshqa bir toshni qayerga qo'ysa shu yerda turaveradi inson unda emas insonda juz'iy ixtiyor berdi bu ixtiyor bilan mukarram bo'ldi endi u yaxshiliklarni tanlab oladigan insonga aylandi u mukarram bo'ldi endi badbaxtlik ming ming badbaxtlikki shu mukarram bo'lgan sifat bilan badbaxt bo'lishlik Shun bilan Alloh man qilgan narsalarni ixtiyor bilan qilishlik bu ming ming badbaxtlikdir bu asli biz shu sifat bilan ulug' edik bu sifat bilan Alloh bergan ulug' sifat bilan biz Allohning buyruqlarini qilishligimiz kerak edi mana shu sifat bilan biz badbaxt bo'lishligimiz bu nihoyat darajada sharmandalikdir alloh subhanahu va taolo mana bu haqiqatni qur'oni karimning har bir varag'ida bizga bildirishlikka bayon qildi va targ'ib qildi buni bilishligimizga lekin insonlar olloh tarafidan kelgan mo'jizalarni qadrlashmadi ular biror bir mo'jizani talab qilishsa payg'ambarlardan mo'jizani payg'ambarlar ollohdan so'rab xudoga yolborib so'rashganlaridan keyin olloh bu mo'jizani muhayyo qilganda ular qabul qilishmadi xuddi ular mo'jizalar dunyosida yashamayotgandek o'zi dunyoda aytingchi biror bir mo'jizaemas narsa bormi uning mo'jizaligini esimizdan chiqarib turgan narsa davomiy ko'rib turganligimizdir birodarlar bo'lmasam bir kishining gapirishligi ham mo'jiza birodarlar qanday harflar tashkil topyapti qanday ma'nolarni tashkil topyapti buning eshitib anglab turibdi yoki kuladigan narsa bo'lsa kulyapti yig'laydigan narsa bo'lsa yig'layapti bundan ortiq mo'jiza bormi insonlar mana bu mo'jizalarning hammasini moddiy falsafaning ta'limi ostida esdan chiqarishdi işte. qayerdan tashkil topyapti harflar qanday ma'nolar tashkil topyapti qanday bu ma'nolar insonlarga ta'sir qilyapti mana bu mo'jiza biz uzoqqa bormaylik xuddi bir mo'jiza emas narsa dunyoda yo'q hech qanday mabodo mo'jiza emas narsa bo'lsa u inson qilgan narsadir alloh subhanahu va taolo shunday qodir zot zaif insonlarning talab qilgan mo'jizalarini hidoyatlarini haris bo'lgan payg'ambarlarning yolborishlari sababli ba'zi mo'jizotlarni berdi ammo bular mo'jizani yaxshi kutib olishdimi وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ularga robbilarining mo'jizalaridan biror bir mo'jiza kelsa qaysi bir mo'jiza kelsa ular bundan yuz o'girishdi ha bu sehr bu bu bizni aldayapti deb ketishaverdi ular haq kelgan vaqtda haqni yolg'on deyishdi inson haqiqatda bir qiziqki haq kelganda yolg'on deb yolg'on kelganda bu narsani ishonib shunga aldanib yurishligidan qiziq narsa yo'q o'zi haq kelgan vaqtda ular haqni yolg'on deyishdi haqni kishilarga kelishligi juda bir qiymatbaho narsa edi mana haqni yolg'on deganlikni jazosini biz tortyapmiz birodarlar mana haqning kuchish davri nihoyatda uzoqlashdi haqli odamlar shunday tashna bo'ldi hamma yoq makr hiylaga to'ldi hamma yoq aldovga to'ldi qani haqni endi kutyapti odamlar haq odamlarga kelishligi bu juda qiymatbaho narsa edi buni ko'zlariga to'tiyo qilishlari kerak edi payg'ambarlarning kelishligi to'tiyo qilinadigan narsa edi haq bir rahbarning bir ummatga peshvo bo'lishligi bu nihoyatda qiymatbaho narsa edi bu ana bu haq kelib qolishligi bu juda katta narsa edi qur'oni karimda lamma jahum odamlarga haq kelganda bu kelishligi bu mo'jizaviy narsa edi bu narsani yolg'on deyishdi odamlar bular dunyoda masxara qiladigan narsa qolmasdan haq qoldimi ularga masxara qiladigan narsa dunyoda tugab payg'ambarlar qoldimi ularga masxara qiladigan narsa tamom bo'lib qur'on qoldimi ularga masxara qiladigan narsa tamom bo'lib aqida islom qoldimi agar masxara qilishadigan bo'lsa masxara qiladigan odamlarning ularga yaqinda ularning ahvollari xabarlari yaqinda bularning boshiga ham keladi ana o'tgan payg'ambarlarning masxara qilganlarga alloh subhanahu va taolo ba'zilarni yerga yuttirib yubordi ba'zilarni shamol bilan halok qildi ba'zilarning hammasini shunday qatirib toshga o'xshagan jasadga aylantirib tashladi ba'zilarini alloh subhanahu va taolo har xil balolar ochlik bilan jazoladi ba'zilariga tamomiy balolarning baqa balosini berdi chigirtka balosini berdi chigirtka yubordiki tamomiy olamdagi narsani yeb tashladi alloh subhanahu va taolo o'zining haq payg'ambarlarini haq yo'llarni masxara qilganlarning xabarlari ahvollari bularga ham keladi ba'zilarni alloh subhanahu va taolo bir birlariga dushman qilib tashladi ba'zilarini ba'zilarini azobini bir biriga tattirdi azoblarning dushmanlar tarafidan qilmasdan bir birlarini azoblaydigan qilib tashladi ba'zilarga rahm qilmaydiganlarni rahbar qilib qo'ydi shu bilan qaqshatqich zarba berib ularning xorlab azob berdi mana bu narsa hammalari haqning masxara qilishlik mukofotini olishdi işte.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 narsalarni biz bergan edik bularga imkon bularni imkoniyatlantirmagan narsalar bilan imkoniyatlantirgan edik bu qurayshda janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning masxara qilayotgan qurayshda yo'q edi ular juda qudratli edi ot samud qabilalari juda qudratli edi mana bulardagi bularni halok qilib tashladik bulardagi imkoniyat bu qurayishdagi imkoniyatdan ko'proq imkoniyatlar bor edi ularga ko'p ne'matlar berib ko'p imkoniyatlar bergan edik ularga osmonni tamomiy midroran obodonchilikka sabab bo'ladigan yomg'irlarni ularga tushirib bergan edik ular qahatchilik davrini ko'rishmagan edi mana bu ne'matlarni berib yana anhorlarning ularning ostlaridan oqizib qo'ygan edik mana bu ne'matlarni bilmagandan keyin ularning gunohlari bilan halok qildik alloh subhana va taolo bir millatni halok qilmaydi magar gunohi sababli halok qiladi balo gunohsiz tushmaydi gunoh sababli tushadi qaysi bir ummat boshiga balo kelsa birinchi ollohga yolborsin gunohlariga tavba qilsin o'zidagi hamma imkoniyatni bu baloning to'sishlikka ishlatib allohga tavba qilishlik uning asosiy narsasi bo'lsin ulardan keyin boshqa odamlarni biz yaratdikki ular ollohni hukmiga bo'ysunadimi bo'ysunmaydimi imtihon qilishlik uchun ostlardan anhorlar o'tkazdik degan kalima jannatda ham ostlaridan anhorlar o'tadi degan bog'larni sifati shunday birodarlar anhorlarning o'tishlik ne'mati nihoyatda katta ne'mat bu ne'matlarning bizni xalqimiz ham bilmasligi bilan alloh subhanahu va taolo bu anhorlarni olib qo'ydi ularda uni mana bu bu turgan taraqqiyotlar birodarlar agar ollohning balosi kelib qolsa bir sariqchaqaga arzimaydi osmonning yomg'irni yog'ib turishligi anhorlarning oqib turishlik ne'matining oldida bu taraqqiyotlar sariq chaqaga arzimasdan turaveradi men shu yerda arabiston viloyatida bo'lgan vaqtimda u yerda hech qanday anhorlar va ariqlar yo'qligi hammaga ma'lum shu yerda bir birodarimizdan savol qildim shu ko'rib hamma narsa kahraboga bog'langanligini ko'rib hatto suvlarni tepaga chiqishligi ham kahraboga bog'langan mukayyiflar sovutgichlari ham kahraboga bog'langan yoritgichlar ham kahraboga bog'langan uylarning salqin bo'lib turishligi kahraboga bog'langan hamma narsa kahraboga bog'langanligini ko'rib biz o'zimizni diyorimizda kahraboni tez tez o'chib turganligini bilib savol qildimki birodar biror bir marta kahrabo yo'qolib qoladimi sizlarda ham dedim desam bundan besh yil muddat ilgari ikki soat muddatda kahrabo yo'q bo'ldi dedi nima sodir bo'ldi shunda desam tamomiy qiyomatgacha o'xshagan holat bo'ldi ikki soatda dedi bolalar hammasi faryod qilib turishadi bir joyga bolalarni olib qochadigan joyimiz qolmadi tamomiy issiq bo'lib jaziramada qolib ketdik uylardan uylar tamomiy isib ketdi tashqari undan ko'ra durustroq desak tashqari ham issiq lekin ichkari tashqaridan ham issiqroq edi tamomiy olamdagi insonning ixtiro qilgan narsasi sarafchaqa bo'lib qoldi dedi qayerga qochishligini biz bilmay qoldik dedi shunda bolalarning hammasini bu qayerga bularning faryodini hamma yo'q tutib ketdi dedi birodarlar alloh subhanahu va taolo sizlarga mana bu mana bu mana bu ne'matlar degan narsani biz qur'oni karimda go'yoki biz hozirgi moddiy bir insonning zaif insonning qilgan taraqqiyoti oldida hech narsa emasdek his qilib qolamiz bu ko'rinib turgan narsalarning hammasi osmondan yomg'ir yog'ib turishlik oldida anhorlarning oqib turishligi oldida bir sariq chaqaga ham arzimaydigan narsa bo'lib qoladi alloh subhanahu va taoloning mana bu yerda osmondan ularga mamnun bo'ladigan narsalarni biz tushirib yog'ingarchiliklarni serob qilib turdikki ularning obodonchiliklariga sabab bo'ldi ostlaridan anhorlar o'tkazdik degan ne'matini biz qadriga yetishligimiz hammamiz o'zimizning bir moddiy falsafada o'sib qolganligimizning ta'siridir ammo alloh subhanahu va taoloning balosi kelganda bu anhor nimaligini va ineki osmondan bizlarga yomg'irlarning kelib turganligi nima ekanligini anglagan bo'lamiz alloh subhanahu va taolo shunday balo kelishligidan ilgari anglaydiganlardan qilsin وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين taqvo kalimasi zarur bo'lganligi uchun shu kalimani ko'p yod qildi oqibat taqvodorlarniki deb o'zini kitobida yod qildi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan taqvo haqida so'ralganda aytgan ekanlarki attaqva hahuna attaqva hahuna attaqva hahuna deb uch marta aytib ko'ksilariga ishora qilgan ekanlar ya'ni qalbda bo'ladi taqvo degan ekanlar ya'ni bu narsa shuni ko'rsatadiki insonning qiladigan amali albatta bir ixlos alloh subhanahu va taoloning rizosini maqsad qilingan bo'lishligi kerakligiga ishora bo'ladi agar alloh subhanahu va taoloning rizosi maqsad qilinmagan bo'lsa u ko'rinishda har qancha katta har qancha to'g'ri amal bo'lsa ham u amal habata bo'ladi chunki qur'oni karimda mana bayon qilindi hasr bilan وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى alloh subhanahu va taoloning huzurida mukofotlanadigan ne'mat yo'q magar o'zining oliy rabbini rizosini istab qilgan bo'lsagina unga mukofotlanadigan ne'mat bo'ladi deb hasr bilan ifoda qildi shuning uchun amalning qabul bo'lishligini sharti birinchi ixlos va rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashishlik bo'lgan ikkita sifat bo'lmoqligi kerak alloh subhanahu va taolo bizlarni ibodatga buyurdi va yaratilishligimizdan bo'lgan asosiy maqsad bizgina emas balki jin toifasini ham yaratilishligidan bo'lgan asl maqsad ibodat dedi va ma jinna val insa inson va jin toifasini faqat o'zimgagina ibodat qilishlik uchun yaratdim deb qur'onda yod qildi ibodatning ba'zi bir rukunlarini aytib o'tmoqchiman hammamiz bilamizki bu besh vaqt namoz o'qishlik ibodat ekanligini bir yilda bir oy ro'za tutishlik ibodat ekanligini molimiz nisobga yetsa zakot berishligini qodir bo'lsak hajga borishligini ibodat ekanligini hammamiz va islomning asosiy asoslari ekanligini hammamiz bilamiz ibodatning yana ba'zi turlari duodir alloh subhanahu va taolo duoga buyurdi duo qilinglar ijobat qilaman dedi duo alloh subhanahu va taolodangina so'raladigan narsalarni so'ramoqdir agar bir kishi shu duo ibodatni adduau muhul ibada dedilar ibodatning asosiy mag'izi dedilar demak shu duo qilishlik ibodat bo'lar ekan bu ibodatni faqat alloh subhanahu va taoloning o'ziga qilmoqligimiz kerak agar ollohdan boshqaga ham duo qilib xoh daraxtga xoh oftobga xoh yulduzlarga xoh bir mozoriga shularga duo qilsak madad so'rasak bu ibodatni ollohdan boshqaga qilgan bo'lib mushrik bo'linadi odamlardan qo'rqmanglar mendangina qo'rqinglar agar mo'min bo'lsanglar dedi xavf bu ibodatdir ollohdangina qo'rqmoqligimiz kerakdir agar Allohdan qo'rqmaydigan bo'linsa boshqa bir narsalardan qo'rqish ham lozim kelib inson xor bo'lib va o'zi shirk amaliga qarab ketaveradi rajo umid qilishlik ham ibodatdir umidni alloh subhanahu va taoloning o'zidan qilmoqligimiz kerak mana robbining rahmatini umid qilishadilar umid faqat alloh subhanahu va taolodan bo'lmoqligi kerak bir birlarini o'rtasida mo'minlarning o'rtoqlashishligi va o'rtoqlashishligini umid qilishlik bu biz umidni faqat ollohdan qilishlik kerak degan so'zimizga zid emas bu qur'oni karimda yaxshi va taqvo ishlarda o'rtoqlashishlikka buyurdi alloh taolo va taavanu alal birri va taqva va la taavanu alal ismi val udvan dedi va tavakkul sifati tavakkul alloh subhanahu va taoloning o'ziga bo'lmoqligi kerak ya'ni tavakkul e'timod suyanmoqlik ishonishlik allohni o'ziga ishonmoqligimiz kerak isti'onat ya'ni ollohdan yordam so'ramoqligimiz kerak faqat ollohni o'zidangina yordam so'rashlikka har kuni biz namozimizda va'da qilamizki iyyaka nabud va iyyaka nastain istioza alloh taolodan panoh istashlik biror bir zararlardan panoh istashlik uchun ollohga iltijo qilmoqligimiz kerak alloh subhanahu va taolo